Radio Karlovac. Dobar večer, poštovani slušatelji. Evo nas nakon dugo, dugo vremena ponovo uživo. E, emisija Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana. E, evo današnji gost mi ovdje Milan Medić iz Pickup Internationala. Pričat ćemo malo o Karlovčanima za grad Parkova projektu koji je upravo pri kraju, bar šta se tiče ovoga e, natječaja. Danas je baš komisija donijela odluke Aha, znači danas imamo i ono friške e, informacije koje je ono izabran, koji projekti su e, pa, izabrani. Ja, ja nažalost neću sad moći ovaj, to ono, naglasiti, imenovat projekte koji su danas, ja slučajno znam. Ovaj, a nije još službeno. nije službeno jer mi to vodimo preko zaklade Zamah i onda zaklada Zamah će službeno za koji dan izaći u javno sa tim eh, vijestima, ali ovaj, mislim možemo o svemu, o natječaju, o ko se javio, koliko novaca je skupljeno, koliko novaca će biti podijeljeno, sve to možemo. Samo kažem ja danas ne mogu ovaj, nažalost reći baš ono imenovat koji su prošli na natječaj. Dobro, ok, onda nećemo ono sad pričati ovoga, eh, to kad izađu službene vijesti, vjerojatno će to biti ono napravljena neka pre presica ili da, će biti na netu i bit će ono objavo... Svi će pismeno e. dobiti. Tako. A budemo i mi u jednoj od sljedećih emisija razgovarali o tome, dakle možemo eventualno čak i pozvati neke predstavnike ovih organizacija koje su, čiji su projekti prošli. Ok, a sad ono idemo se vratiti na sam početak. Evo je za grad Parkova. Za ljude, znači naše slušatelje koji nisu uh, upućeni, ne znaju točno o čemu se radi, evo možemo malo sad za, ono, za uvod pojasniti zašto je u biti raspisan opće natječaj, o čemu se tu konkretno radi. Pa karločani za grad Parkova to je jedna akcija koju je Pickup International pokrenuo prije tri godine, 2003. godine i Pričat ćemo malo o Karlovčanima za grad Parkova projektu koji je upravo pri kraju, bar što se tiče ovoga e, natječaja. Danas je baš komisija donijela odluke Aha, znači danas imamo i ono friške e, informacije ko je ono izabran, koji projekti su e, pa, izabrani ja, ja nažalost neću sad moći ovaj, to ono, naglasiti, imenovat projekte koji su danas, ja slučajno znam. Ovaj, a nije još službeno? nije službeno jer mi to vodimo preko zaklade Zamah i onda zaklada Zamah će službeno za koji dan izaći u javno sa tim e, vijestima, ali ovaj, mislim možemo o svemu, o natječaju, o ko se javio, koliko novaca je skupljeno, koliko novaca će biti biti podijeljeno, sve to možemo. Samo kažem, ja danas ne mogu ovaj, nažalost, reći baš ono imenovat koji su prošli na natječaj. Dobro, ok, onda nećemo ono sad pričati ovoga, e, to kad izađu službene vijesti, a vjerojatno će to biti ono napravljena neka presica ili će biti na netu i bit će ono obja, Svi će pismeno e. dobiti, A budemo i mi u jednoj od sljedećih emisija razgovarali o tome, dakle možemo eventualno čak i pozvati neke predstavnike ovih organizacija koje su, čiji su projekti prošli. Da. Ok, a sad ono E, idemo se vratiti na sam početak. Evo Karočani za grad Parkova. Za ljude, znači slušatelje koji nisu Uh, upućeni, ne znaju točno o čemu se radi. Evo možemo malo sad za, ono, za uvod pojasniti zašto je u biti raspisan opće natječaj, o čemu se tu konkretno radi. Pa Karlovčani za grad Parkova to je jedna akcija koju je Pickup International pokrenuo prije tri godine, 2003. godine i ona ima svoje dvije faze. Jednu fazu smo već prevazišli, to je razdoblje kada je Pickup sam prikupljao novac, uh, uglavnom od donatora izvan uh, Karlovca i kada smo mi zajedno sa našim partnerima iz Zelenila dakle provodili sadnje drveća, uređenje okoliša i tako. U tom razdoblju od 2003. do 6. E, pikapi i Zelenilo su uspjeli u Karlovcu posaditi preko 400 stabala, urediti okoliš pet dječjih igrališta, pomoć uređenje e, osnovne škole u Grabriku i tako. Dakle, to su nekakvi uspjesi koji su ostvareni. Međutim, dugoročno gledano nije bilo moguće tu akciju vječno i u nedogled voditi na način da e, neki ljudi izvan Karlovca daju novac nama ovdje da mi uređujemo svoj grad. Dakle, mi smo od 2006. cijelu akciju obrnuli i e, Karlovčani za grad parkova više nisu akcija koju provodi pikap da bi sadio drveće po Karlovcu i uređivao parkove i hortikulturu, nego smo mi zajedno sa regionalnom zakladom za lokalni razvoj Zamah iz Zagreba e, osnovali posebni fond lokalne zajednice koji smo nazvali Karlovčani za grad parkova. A od kuda se ono do sada to financiralo? Koji su bili donatori tijekom ovih nekoliko godina? Mo, ili možemo samo izdvojiti najznačajnije, naj, najveće? To rekao si da su biti bili donatori van Hrvatske, jel tako? Ne nužno, i Hrvatske. Evo recimo najviše novaca za te akcije do sada smo dobili od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Mhm. To je zaklada koju je osnovao Hrvatski sabor i koja koristi lutrijska sredstva, na primjer. A, iza njih dosta novaca smo dobili od Američke agencije za međunarodni razvoj, USAID-a i njihove organizacije koje provode njihove programe u Hrvatskoj, to je Akademija za razvoj obrazovanja, Academy for Educational Development, AED, E, koji su nam isto također dosta novaca dali. E, potom Zagrebačka banka, dakle jedan od prvih donatora koji je podupro akcije sa čijim novcima smo čak akciju protegnuli do Duge Rese, recimo u okoliš e, škole Ivan Goran Kovačić u Dugoj Resi smo sa njihovim sredstvima isto onako malo ozelenjavali. Onda Institut Otvoreno društvo Hrvatska u narodu poznati kao Soroševa zaklada. kao što se zna E, oni su zatvorili ured u Hrvatskoj Sorošev program više ne ide za Hrvatsku, već ono jedno dvije, tri godine, ali mi smo uspjeli one prve godine, 2003. među upasti, među organizacije, među posljednje e, organizacije koje su oni financirali i upravo ta akcija Karlovčani za grad parkova poduprta i sa Soroševim novcima bila u 2003. godini. Da i sad ste se okrenuli prema domaćim, znači prema našim e, lokalnim donatorima i financijerima. E da, ono, jasno, jer Karlovac, Karlovac živi na staroj slavi parkova Markova od prije stotinu godina. Dakle, iz Austro-Ugarske, iz Napoleona, dakle iz doba recimo prije Prvog svjetskog rata za doba gradonačelnika Vrbanića. E, dakle, Karlovac nije sustavno podizao nikakve svoje značajnije parkovne površine već stotinu, ravno stotinu godina. I ova cijela priča sa Karlovcem kao gradom parkova je apsolutno život na staroj slavi i e, mi smo dakle akciju pokrenuli na ovaj način kao što sam rekao prikupljajući novce. Mi smo u ove tri godine otprilike oko stotinjak tisuća kuna godišnje skupljali i taj novac investirali u hortikulturnu infrastrukturu našeg grada. Međutim, naravno, nije bilo moguće da se to vječno nama neko izvan Karlovca šalje novac pa mi tu sad eto sadimo drveće i cijela stvar se nužno morala preokrenuti na taj način da e, Karlovčani sami počnu prikupljati novac za svoj grad i koliko su Karlovčani zainteresirani za prikupljanje novaca za svoj grad, odnosno koliko su karlovački donatori zainteresirani za davanje? E pa tu pomalo, polagano, korak po korak ide stvar naprijed. Dakle, mi smo koncem 2006. krenuli u taj program, de facto počeli smo skupljanje novaca u 2007. Možemo reći, ajmo reći za prvih pet mjeseci, dakle do konca svibnja ili ajmo reći sad reći do do sredine lipnja ukupno je skupljeno 85, oko 80 plus minus kojih desetak ili stotinjak kuna gore dolje, ali oko 85 tisuća kuna. A se može spomenuti neke e, mislim da bi trebalo spomenuti ove donatore. Naravno, naravno. Najznačajnije, pa i ove koji su naravno. nekim ono manjim sredstvima. Sa velikim zadovoljstvom, sa velikim zadovoljstvom. Na prvom mjestu treba spomenuti grad Karlovac koji je ove godine otvorio posebnu proračunsku stavku od 30.000 kuna za potporu ovoj akciji. On je za sada e, najveći pojedinačni donator ovom projektu. E, sa osobitim zadovoljstvom e, želim spomenuti tvrtku Alstom Hrvatska koja je također donirala značajna sredstva u ovaj fond. Potom Karlovačka banka, naravno Karlovačka banka je vrlo važan donator u ovom projektu. E, oni su proveli akciju, sjećaju se građani u 12. mjesecu, svaku transakciju preko svojih računa su nagradili sa po 20 lipa u ovaj fond. E, Karlovačka banka, e, kod Karlovačke banke smo otvorili račun fonda Karlovčani za grad Parkova sa osobitim zadovoljstvom napominjem poznatu karlovačku tvrtku Vodoprivreda Karlovac tvrtku sa izuzetno e, poznatim i, i, i, i e, poznatim e, društveno odgovornim i ekološkim menadžmentom to su dakle neki od onih najvećih jeli, koji su najviše novaca dali potom ih slijede naše gradske četvrti moram napomenuti da su se četiri gradske četvrti uključile sa izravnim financiranjem ovog projekta to su na prvom mjestu Novi centar Grabrik Banija, Luščić Amadol, dakle ove četiri gradske četvrti, onda njih slijede e, ja mogu pročitati jedno desetak ili dvadeset malih e, ili srednjih, onih lokalnih kvartovskih poduzeća koja su sa malim donacijama od nekoliko stotina kuna ili možda po nekoliko tisuća kuna ovaj, kako ko e, financirao sudjelovali u financiranju pa stvarno je red da ih sve napomenemo. A možemo evo to prije pauze. Da, evo ga recimo E, poduzeće Čistoća, kao dobro oni nisu baš ono kvartovsko malo poduzeće, e, Čistoća i Hrvatske šume su se ove godine isto uključile, ali ono sa jednim manjim donacijama. E, pekara Martinaj, na primjer, frizera je frizerski salon Merlinka, Slatki centar, Slastičarna Slatki centar Marinko Severinski, Auto Valić, kompjuterska tvrtka Triton, Tritonit sa Luščića, igraonica Eh, Pinokio, eh, Gol ugostiteljski obrt, ljekarna u Grabriku, D&D farma. Eh, da vidimo dalje, Komel na primjer, ugostiteljski obrt Labud, ugostiteljski obrt Gol, njega smo već napomenuli. Osobito mi je drago da su se i neprofitne organizacije, udruge građana uključile možemo navesti recimo naše ronilačke klubove KPA, poznati e, klub za podvodne aktivnosti i Ronilački klub Četiri rijeke. Potom joga e, društvo, joga u svakodnevnom životu. Oni su isto među svojim članovima Znači ono sa nekim ono određenim financijama su... Da, da, sad znači, donirali su sad ne, Neko par stotina kuna, neko tisuću dvije, dakle skupilo se nešto novaca u taj fond. Mm. Super. Evo mi sada malo zasvirat pa ćemo se onda čuti poslije pauze. Rumors spreading round United Texas town About the shack outside again And you know what I'm talking about Just let me know if you wanna go that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Yeah, I'm racing. večer još jednom. Dalje ste u emisiji Sektor 3, emisiji o civilnom društvu i savjetima građana. Moj današnji gost je gospodin Milan Medić iz Pickup Internationala. E, pričamo o projektu Karočani za grad parkova. Pa evo, malo smo u prvom dijelu e, govorili o donatorima, dakle koliko ko je, sudjelovao i ono sredstvima, baš nismo visinama, niti, niti je to toliko sada važno. Nego evo mene interesira E, koliko opće, opće projekata pristiglo na natječaj, koji su, koje možemo izdvojiti? Možda samo da u jednoj rečenici mehanizam funkcioniranja lokalnog fonda objasnimo. Dakle, cijela stvar je u tome da Karlovčani, što pojedinci, što udruge, što poduzeća, što lokalna i mjesna samouprava, ovaj, skupljaju novac na jedan račun iz kojeg se onda jedanput godišnje mhm. raspisuje natječaj na koji se mogu javljati ponovno isti akteri u zajednici. Mi smo ograničili da se na natječaj mogu javiti udruge građana, gradske četvrti mjesni odbori, škole, vrtići, razne dječje ustanove, dječji domovi i tako. E, tako da je e, 3. svibnja raspisan natječaj, bio otvoren do 3. lipnja i prijavilo se 11 e, projekata. E, tih 11 projekata možemo ih navesti, dakle to su dva naša ronilačka društva, isti oni koji su uplatili dakle dio novaca, dakle KPA i četiri rijeke, to pokazuje da e, u, u ovom modelu fonda vi možete sudjelovati kao uplatitelj novaca, ono podupirati, možete i koristiti ta ista sredstva. E, potom su tu gradske četvrti, Banija, Luščić, Grabrik, e, tri gradske četvrti, od četiri koje su uplatile novac. Recimo, no, Novi centar je, na primjer, uplatio novac, čak i značajnija sredstva, ali ovaj put se nisu natjecali na natječaj. Aha, znači e, uplatili su, a nisu se javili nisu se na javili na natječaj. Evo, možda sljedeće godine se jave. Ovaj, tako da to pokazuje jednu raznovrsnost da ljudi mogu sudjelovati e, i na način, dakle, i da stvaraju fond i da ga koriste i oboje odjedanput. Potom su tu e, udruge građana kao odbor za ljudska prava, ekološko društvo PAN, e, e, ustanove obrazovne, na primjer Dječji vrtić u Grabriku je poslao jedan lijepi projekat, osnovna škola Banija, osnovna škola Grabrik, osnovna škola Mahično, što je meni izuzetno drago, da se cijela stvar širi i u e, naselja izvan e, samog grada Karlovca i društvo za poljepšavanje grada Karlovca Tereza Reiner. Hmm, a može ono malo neki projekt izdvojiti koji ti se ono sviđa ili tu ono, o čemu se konkretno radi? ono pa, pošumljavanju da, odnosno ozelenjavanju ili e, postavljanju nekih elemenata dječjih igrališta Cijeli natječaj je bio raspisan... Ovo je mahično, evo, zgodan je. Da, da, cijeli, cijeli natječaj je raspisan u smjeru očuvanja urbanog identiteta grada Karlovca kao grada zelenila i vode. I novci se mogu koristiti za hortikulturu, za uređenje vodenih površina i za kupnju vrtno-tehničke opreme, što znači od klupa i koševa za smeće do ljuljački, dječjih igrališta i tako. Ovaj projektić je iz Mahična, od osnovne škole, meni osobno jako drago, ali ono nema puno koristi od tog što je meni drago jer ja nisam bio u komisiji koja je odlučivala ovaj, koje, e, koji će biti financirani e, je e, izgradnja ili, ili dakle stvaranje vrtnog jezerca ispred škole. Prekrasan jedan projektić, dakle, koji nema za cilj ono sadnju drveća recimo ili dječjih igrališta, nego baš stvaranje nove vodene površine. E, Odbor za ljudska prava isto jedan lijepi projekt, e, vrlo društveno senzibilan, odgovoran, izgradnja dječjeg igrališta u romskom naselju na Orlovcu, što je e, vrlo, vrlo meni osobno se sviđao taj projekt i sviđa mi se taj projekt, ali kažem, ja nisam sudjelovao u njegovom ocjenjivanju i ne bi sad želio prejudicirati sve ove navodimo kao primjer što su ljudi predložili, ne da su oni prošli ove koje navodimo. Ok, znači ono, imamo e, interesantne, šarolike e, projekte, dosta različite, na koje su se odazvali tako uglavnom sada udruge građana, ne, ili nužno, i, i ima nešto gradski četvrti, škole, vrtići. Pa koliko si zadovoljan općenito odazivom građana, udruga, e, ovih ustanova, kao što su škole i vrtići na natječaj? Koliko smo, 11, koliko ste očekivali? nisam imao nikakav stav, ono, nisam stvarno osobno imao nikakav stav, mislim da je 11 dobra brojka. Nažalost, nismo uspjeli skupiti više novaca, dakle nekakvih oko 150 tisuća kuna bi bilo potrebno da se to sve isfinancira. Mi sada, mhm. s tim da naravno neki nisu kvalitetni i, bilo je i projekata, <laughs> ne želim sad imenovati, jer ljudi jednostavno ne znaju e, kvalitetno sročiti projekt. uh, razočaravajuće da takvi projekti često dolaze i od udruga, a udruge znamo da bi trebali trebale znati pisati projekte i, i prikupljati sredstva Ovaj, tako da neki projekti od ovih 11, možda jedan ili dva eventualno ne bi prošli ni na kojem natječaju kako su loše napisani, uopće nije objašnjeno ono e, poveznica između aktivnosti mhm. i aktivnosti proračuna, ne znam, uopće se ne zna ono što je pisac mislio reći, ali ako izuzmemo jedan ili dva takova, sigurno ima jedno desetak projekata koji bi mogli proći na bilo kojem natječaju, ali nažalost s obzirom na financijska ograničenja čini mi se E, ako se ne varam da na, od njih 11 da je 7 prošlo sada na, na, na ovom natječaju, tako da eto, ovaj, treba sačekati baš ono službenu objavu zaklade e, pa će se znati točno. A se razmišljali moguće o edukaciji udruga i ostalih e, čimbenika da, tu, dakle ne, institucija, baš o samom pisanju projekata, on, uglavnom udruge koje su duže vremena u civilnom društvu, koje se kak, bi se reklo, prehranjuju dakle, kroz projekte i kroz natječaje, već imaju taj razrađen sistem, ali neke novo osnovane, pogotovo udruge dakle, osnovane unazad nekoliko godina koje nisu prošle edukacije e, i ovo što si sam rekao, očito tu fali taj, taj element. Mi ćemo definitivno morat e, napraviti u devetom mjesecu jednu edukaciju i možda ju ponoviti još jednom u proljeće, možda u veljači ili u ožujku sljedeće godine da doista pozovemo i škole i vrtiće i udruge građana da im malo pojasnimo kako se pišu projektni prijedlozi, znate. Jer ovaj, ako nije jasno vidljivo iz projekta, čemu će to služiti, e, e, troškove, recimo udruge su znale ono po 5000 kuna stavljati e, ono kao osvježenje, pa ne, bilo je maksimalno 15.000 kuna se moglo ove godine dobiti na natječaju, ne možete vi 30 2%, na koliko trećinu, da. jel, dakle, 33%, staviti za nekakvo osvježenje, fešte, ne znam, onda ono, 2000 kuna za telefon, ono, telefonirat ćemo, jel, dok sadimo drveće, dakle, potpuno ovaj, ljudi, ljudi ne znaju ovaj, napisati takve stvari i nije to u lošoj namjeri. Jedni su nam čak predlagali unutar projekta da platimo ratu e, kredita za kombi, što naravno ovaj, e, nije moguće takve troškove ukomponirati E, tako da eto morat ćemo doista izeducirati ljude jer će im to biti korisno ne samo za ovaj natječaj, ja se osobno nadam da će ovo postati jedan od tradicionalnih e, gradskih natječaja, ali ta znanja mogu onda koristiti e, i kod javljanja na druge natječaje izvan Karlovca. Da, koji se ono redovito raspisuju što od domaćih, što od stranih donatora. Mi smo išli ovaj put, koliko ja sam bio prisutan na tim, nekim od tim, tih sastanaka komisije, čak srezat ono, da ne odbije se potpuno projekt, nego da se te takove nekakve nerazumne stavke srežu, pa ne znam, tražili su ono 14.000, pa ne znam, im je odobreno 5 ili 6, recimo. Bilo je takvih slučajeva, ali recimo nekakvim ozbiljnim donatorima van Karlovca da se, da se udruga javi ili gradska četvrt ili škola sa takvim nekakvim ono nebuloznim projektom, kompletno bi u cijelosti bio vrlo često projekt odbijen. E, rekao se da vam je falilo dakle ono 85 tisuća kuna više plus minus koju on koju kunu je uplaćeno dakle do lipnja. A za realizaciju cijelog, cjelokupnog e, projekta, odnosno da se svi isfinanciraju pristigli i e, dakle svi projekti koji su pristigli, a da su zadovoljili sve uvjete, trebalo bi cirka 150 tisuća. Dakle, tu smo ono sada došli do toga da, da je nama skoro 50% novaca fali ovdje, koje se očekivalo od e, prvenstveno od nekih subjekata, firmi, poslovnog sektora u lokalnoj zajednici. Pa dobro, te stvari ono polako idu. Ja, ja sam svjestan, često smo znali, kontaktirali smo gomilu poduzeća, naravno mnoga i nismo jer to nikad ne stignemo, pogotovo sad u prvih par mjeseci. E, I vrlo često nam ljudi kažu, a, e, hoće li to biti posađeno tu u mojoj ulici? ljudi ne shvaćaju pravu bit zakladništva. Svako ima svoj element. Dakle, e, vi jednom kada dadete novac u bilo koju zakladu, možete u zakladu Ane Rukavine za liječenje ljudi oboljelih od raka. Vi ne možete dati 5000 kuna i reći ali ja ću sad određivati koji pacijent će dobiti taj novac. To onda vi možete sami dati nekom oboljelom 5 ili 10 ili 100 ili milion e, kuna. E, ljudi ne shvaćaju da postoji stupnjevanje u zakladnom sustavu jer takav sustav kod nas nije postojao. Dakle, prva razina je da uplatimo sredstva, koliko ko može. Evo ja sam sada nedavno ovaj, 200 e, kuna uplatio za ovu akciju Karlovačke banke. Ne znam da li si čuo, Karlovačka banka vodi ovu akciju e, da skupe, ne znam koliko su si zadali za cilj, 2 miliona kuna da bi e, Karlovačkom zdravstvu, da bi za, za bolnicu gore obnovili te mhm. uređaje i tako tu opremu. E, dakle, ja kao građanin, moje je da dam 200 kuna. A ne mogu dakle dalje sudjelovati u tome koji će se uređaj kupiti, ne znam, ne mogu imati... E, koji će odjel sredstva. To je jedna stvar. Druga stvar, mi kao udruga Pickup, koja smo tri godine skupljali novac, izravno financirali u naš grad, mi sebe više ne vidimo kao, kao nekoga ko se može javiti na natječaj. Mi imamo takav ugovor sa zakladom kod koje smo osnovali fond, da se mi ne smijemo javiti na natječaj. Što znači da mi kao Pickup radimo samo na tome da potičemo druge da uplate sredstva i pomažemo da se ta sredstva vrate u zajednicu. Dakle, biti vi ste neki ono servis između zaklade i donatora. I, i zajednice. I za, da, do malih donatora i zajednice. Mi čak nemamo svog predstavnika niti u komisiji. Mi dakle ne, sudjelujemo niti u odabiru projekata. Dakle, tako funkcioniraju ozbiljni fondovi lokalne zajednice e, na zapadu, po uzoru na koje smo mi napravili ovaj fond, tako da svako ima svoje mjesto. Pa da, u biti, evo, možemo još jednom, evo, pro, ili bar probati nekako odgovoriti, makar smo to već ono kroz eh, zadnjih nekakvih pola godine kako ide sektor 3 uh, eh, stalno tome debatiramo dosta često, skoro u svakoj emisiji dotaknemo se zašto eh, baš domaći, lokalni donatori potencijalni donatori firme, poslovni sektor ne vidi E, sebe, svoju ulogu dakle u nekakvom rješavanju problema baš u svojoj lokalnoj zajednici. Moguće zbog toga što su im njihovi vlasnici gazde e, van Karlovca. Bez obzira koliko god su građani bili nekako sentimentalno vezani za te karlovačke pod navodnicima firme koje više u biti nisu ka vlasništvu Karlo karlovačkih ljudi. Pa ja ne bih se u potpunosti složio. Ima tu dva ili tri elementa. Prvi element je e, da ljudi nemaju tradiciju ovoga. Komunizam je, u Hrvatskoj su takove zaklade postojale prije drugog svjetskog rata, međutim ono zadnjih 70 godina to, ono, generacije su odrasle, uopće ne znaju e, kako funkcionira ozbiljan zakladni fond, pogotovo zakladni fond u lokalnoj zajednici. Ljude je taj komunizam i socijalizam dosta pasivizirao i oni misle da neko drugi naravno država ili grad ili županija treba e, potpuno snositi odgovornost za kompletno infrastrukturu uključujući i hortikulturu. Kud nas je to dovelo? Jasno pokazuje ona činjenica s početka emisije kad sam rekao da Karlovac u sto godina zadnjih nije napravio niti jedan park. E, dakle, ljudi ne shvaćaju da, da oni moraju i mogu sudjelovati u razvoju svoje lokalne zajednice. Na tom tragu Iznenadio bi se da znaš koliko poduzeća Karlovačkih u vlasništu Karlovčana ili malih obrta gdje izravno dođeš do gazde nas je odbilo. Jer nema jednostavno tu svijest da nešto trebaju učiniti za svoju lokalnu zajednicu. Znači ono ide ono mi plaćamo porez i prirez i to I je to. to je to. Dakle, kompletno socijalistički jedan model razmišljanja. S druge strane, izuzetno bi se građani začudili, ja naravno neću spominjati imena, koliko uglednih velikih tvrtki je dalo malo novac. 200 kuna vam jedna ozbiljna tvrtka uplati, što je sramota. Dakle, ali to je nekakav početak. To je otprilike njihova razina društvenog, odgovornog i ekološkog ponašanja prema svojoj zajednici. Ove godine su uplatili 200 kuna, sljedeće godine će uplatiti možda 2000 hiljada ili dvadeset hiljada ili će dati 500 kuna, to ovisi o njima. Ovaj, dakle, to je, to je druga ta stvar. Treća stvar je ta strana poduzeća, naravno to je ono opći hrvatski nacionalni problem i ne samo hrvatski, to je problem e, svih ovih kolonijalnih ili postkolonijalnih država koje su uspjele biti toliko pametne da svoja nacionalna bogatstva i industriju rasprodaju strancima u jednom većem obimu i onda tvrtke koje, se, koje su upravo od ovakovih kao što smo mi udruga građana, civilnog društva u njihovim zemljama koje tamo djeluju već 150 godina već dobrano istrenirani da moraju se ponašati društveno odgovorno, kod nas ne. Recimo, oni nemaju, to, to se vidi odnos e, stranih, a i domaćih tvrtke, strane tvrtke se ništa tu drugačije nego domaće ponašaju prema recimo sindikatima, prema ekologiji, prema civilnom društvu i tako dalje. Ok, evo mi sad malo zasvirat pa ćemo onda prema kraju emisije. poštovani slušatelji, dobar večer po treći puta u današnjoj emisiji Sektor 3 i dalje nam je gost Milan Medić iz Pickup International pričamo o Karočanima za grad Parkova, e, projektu ovako hvale vrijednom e, što se tiče ozelenjavanja naših e, površina, pa tako ono malo smo došli do toga da se u Karlovačke parkove već nije dosta dugo ono investiralo niti se nešto sustavno radilo na tom osim eventualno ovoga možemo spomenuti arboretum kod šumarske škole evo da to je, to je jedini da. evo nešto da je napravljeno onako u zadnjih šta znam koliko godina 50 recimo da. 70 da, evo ti, ti si tu dosta dosta dobro upoznat sa tim e, s tom situacijom oko parkova i kroz ovaj projekt i tako dalje i kroz ostale projekte kojima se bavi Pickup International pa možemo probati odgovor. ili probati odgovoriti ti da nekako dođemo tu do nekakvog ono bar, bar e, do nekakvog svjetla na kraju tunela e, gdje je ta enigma zašto se više ne ulaže u Karlovačke parkove. Dakle, Karlovac je ono poznat kao, kao grad parkova, parkovi su građeni prije stotinja godina ili više. Pa moje osobno mišljenje, ne znam da li sam u pravu ili u krivu, jeste da je to odraz e, društvenog primitivizma ili nekulture. kulture E, kada dođeš u bilo koji europski grad, prvo primijetiš lijepe građevine, dakle arhitektura je vrlo cijenjena e, i polaže se na lijepu arhitekturu i drugo što se vidi e, su parkovi. Dakle, svi europski gradovi od malih, srednjih do metropola, dakle imaju ogromne stotine hektara parkovnih površina u središtu grada. Međutim, kod nas dve stvari su vrlo primjetne. Dakle, ne znam da li si kada promatrao panoramu grada, na primjer kad se popneš na Švarču. Da li bi ti to slikao i stavio na razglednicu i nekom posla. To je sramota. Dakle, betonjare, socrealističke one kućice, kuće, zgrade, nebodere, betonske kockaste, bez ikakvog reda i smisla, e, i ono što je drugo upadljivo, dakle nigdje zelenila, pogotovo u tim novim dijelovima grada. E, ja nekako inače dosta ono radim u ruralnim zajednicama, pa znam otprilike kako ljudi sa sela e, šta oni razmišljaju o vegetaciji o drveću. Dakle, za njih je to žbunje protiv kojeg se oni stalno bore. I za čovjeka sa sela e, zna često biti slučaj da je primjer kulture, primjer urbanog prostora sve izbetonirano i asfaltirano. I tu se ponovno vraćam na to negativno, e, negativno socijalističko nasljeđe. Hrvatska je e, nakon drugog svjetskog rata imala 80% ruralnog stanovništva. E, da bi do 90. godina taj broj se sveo na 10 ili 15%. Dakle, svi ti ljudi, to je ono socijalizam, komunizam je stvarao proletere. Oni nisu imali proletere za diktaturu proletarijata. Oni su morali natjerati. Ne, bili su biti ono, ljudi ruralni sa sela. Da. Svi mi, evo, moj otac je ono iz Like. Mislim, ja sam prva generacija urbanog čovjeka. Svi smo mi, ono, imamo svoje seoske korijene. I ovaj... E, takovi ljudi su vodili državu zadnjih 50, 70 godina u velikom mjeri ta kultura to, e, e, to neurbano nasljeđe je, je, je još uvijek u našim, u našim e, mjerilima vrijednosti. Da, ali istovremeno se priča kao Karlovac je europski grad, idemo, mi smo, mi smo dio to Europe, da, ali u biti od te Europe to je luki voda, baš nema, nema puno. Jer E, kultura jednog mjesta se pozna između ostalog po parkovima, po arhitekturi i po naravno s kulturnim i društvenim sadržajima koje zajednica u tome nosi. Na tom tragu smo mi doista htjeli udahnuti Karlovcu jednu novo, novu energiju i pokušati sačuvati urbani identitet grada Karlovca kako je on imao kad je doista bio urbani recimo u prvoj polovici 20. stoljeća, očuvati ga kao grada zelenila i vode. Ne, ovdje sad ispada da je, da je nekom na ili nije stalo do toga ili se, da se radi ako, ako nije stalo ili se radi svjesno na e, opet e, ruralizaciji, da ne kažem deurbanizaciji. Pa ne, nego je da. E, establishment, elita je takova. prema tome da se ono, neki dakle parkovi u centru grada, dakle nešto ono što je najvrijednije, što je već ono stotinama godina gdje su se ono Karlovčani izlazili dok je grad tek ono se po, počeo izlaziti iz ove stare gradske jezgre tamo znači na Koranu i na drugu stranu gore tamo i prema Švarči, prema starom gradu e, gdje su izlazili rado vikendima, sada je evo primjer je Korana dakle e, Karlovačko kupalište, tamo je ono sagrađen autokamp koji je već ono šta je sa tim momentalno ni, ništa, sad niti je kamp, a niti je kupalište E, dvorana pored Hrvatskog doma koja ne kažem da dvorana sportska ne treba. Katastrofa, katastrofa od dvorane, katastrofa od lokacije, sramota za grad. E, plus evo sad čujemo zadnje e, bilo je to, to priče i na gradskom poglavarstvu oko rušenju dijela e, parka na, sa ove dakle, lijeve strane korane za potrebe ugostiteljskih objekata. Ali to svom srećom evo našlo se mudrosti pa da se od toga odustalo. E, devastacija ove e, desne obale Korana je počela još e, prije koliko, 20-30 godina sa izgradnjom nogometnog terena, nogometnog stadiona, da ne govorimo koliko je to štetilo karlovačkom sportu, jer Karlovac da ima E, stadion u središtu grada sigurno bi sada imao prvo ligaše. Ono koliko je kvaliteta karlovačkog nogometa samim time ovaj opala, e, izgubila se publika, gledanost i omiljenost kluba među samim građanima. A to je bilo napravljeno zna se ono 79. godine. To je ista ta da, socijalistička čega je napravljeno bilo, da, ono napravit ćemo stadion za u biti za tamo slet, šta je bilo ili ono, Sve to moglo biti u ono, središtu grada. To je moglo biti negdje gdje je ljudima lako dostupno i, i pristupačno. Kasnije nažalost ovi dani piva su e, izmješteni na e, istu lokaciju i, ka, i kasnije još ovaj autokamp, tako da je devastacija obale Korane e, prilično uznapredovala. Evo, nažalost i ove devastacije sa sportskom dvoranom, sve je to vrlo razočaravajuće, ali je to, to je odraz te svijesti, svijesti establishmenta, svijesti elite ili recimo šta znam, britanska elita, lordovi, oni žele, oni su bogati ljudi, školovani i kulturni, oni žele da žive u, u zelenom i finom kulturnom prostoru, da kroz parkove idu konjske staze po kojima oni mogu jahati, recimo na primjer, a naš, naš establishment je onaj mali, lokalni, to su e, mali obrtnici, privrednici kojima je e, plafon recimo želja da imaju svoj nekakav autosalon u parku na primjer ili da sve zbetoniraju da uopće ne bude parka, da imaju svoj neki autosalon, praonicu auta, pilanu recimo ili takve nekakve e, McDonald's recimo, mi smo poznati ono, grad Karlovac je fenomenalan ispred zgrade suda umjesto jednog lijepog trga mi imamo čevabđinicu na primjer, tako da to je otprilike razina naše društvene svijesti. Ok, evo sad ja vjerujem da će Karlovčan ili bar dio Karlovčana i kroz ovakve projekte kao što je ovaj vaš malo početi razmišljati ono o nečem e, kako, kako to sve skupa unaprijediti. Evo, evo kad si pričao o Britaniji, o Lordovima, e, nisam mogao ne, ne prokomentirati da smo mi ono dosta tih e, tvornica u samom gradu koje su bile jednostavno srušili gdje, i na mjestu njih će biti sagrađeni trgovački centri, dok Britanci te e, tvornice prenamjenjuju u razno razne galerije, koncertne dvorane e, i tako dalje, tako dalje, škole, staračke domove, uglavnom ono dosta velik e, i širok spektar prenamjena, a dakle ne rušenje ili pretvaranje u jednostavne shopping centre, kao što se rekao, praonice automobila ili nekakve autosalone a valjda će biti bolje. Pa ja se nadam i ova akcija Karlovčani za grad parkova želi vratiti e, taj urbani duh e, zelenila, e, hortikulture, ekologije i odgovornosti za svoju zajednicu nazad u naša mjerila vrijednosti. Ok, Milane, evo, mi smo sada pri kraju današnje emisije, puno ti hvala. Jel imaš još nešto za reći sad za kraj, eventualno nešto o planovima, pozvat građane da se uključe. Mi ćemo i sljedećim emisijama pričati i o projektu Karločani za grad Parkova, e, i o savjetima građana i o civilnom društvu, organizacijama civilnog društva kako u Karlovcu, Karlovačkoj županiji, tako i šire na, dakle, na cijelom nivou Republike Hrvatske. Definitivno pozdrav svim sugrađanima, poziv da se uključe, poziv da puno putuju po svijetu, da gledaju primjere u drugim sredinama, ne moraju ići u velike kolonijalne metropole, mogu reći, recimo otići u Minhen, e, grad e, e, naših gastarbajtera i vidjeti da je u središtu Minhena ogroman, ogroman gigantski engleski park, nekoliko tisuća hektara koje bi bilo isto jako lijepo zbetonirat, napraviti hale, ne znam, razne trgovačke centre, ali ljudi su kulturni, oni žele da u središtu njihovog grada e, rijeka koja sa jezerima i ogromnim parkovnim površinama, što više putujte, posjetite što više svjetskih gradova, kulturnih zemalja i vidite e, što mi možemo u svojem gradu od tih iskustava prenijeti. Milane, puno ti hvala. Poštovani slušatelji, ovo je bilo sve za večera. Slušajte nas i drugog utorka u 20 sati. Laku noć.